İkilik yok birlik var Yalnız bunda dirlik var İkilik yok birlik var Yalnız bunda dirlik var Yalnız bundadır felah La ilahe illallah Yalnız bundadır felah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Yalnız bundadır felah La ilahe illallah Yalnız bundadır felah La ilahe illallah Bir aşk için gönüller Çırpınırken beraber Bir aşk için gönüller Çırpınırken beraber ikiye tapmak günah La ilahe illallah ikiye çarpmak günah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah İkiye çarpmak günah La ilahe İkiye çarpmak günah La ilahe illallah Şu münafık karanlık Sona erecek artık Şu münafık karanlık Sona erecek artık Sabah olacak sabah La ilahe illallah sabah olacak sabah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Sabah olacak sabah La ilahe illallah Sabah olacak sabah La ilahe illallah